Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 16, 1940 Ang kapanganakan ni Bishop Nerio Odsimar. Isinilang siya sa Bacuag, Surigao del Norte. Nagtapos siya ng philosophy sa Second Heart Seminary sa Palo, Leyte at nag-aral din sa San Carlos Seminary sa Makati City Naordinahan siyang pare sa edad na 24 at naging obispo ng Tandag sa edad na 61. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.